وان يونس لمن المرسلين Na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa mitume اذ ابق الى الفلك المشحون alipokimbia katika jahazi liliyosheheni فساهم فكان من المدحضين akaingia katika kupigiwa kura na akawa katika walioshindwa faltaqamahu alhut wa huwa mulim samaki akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa falaula annahu kana min almusabbihin na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Mwenyezi Mungu. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun bila shaka angelikaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa fanabadhnahu ara'i wa huwa saqim lakini tulimtupa ufukweni patupu hali ya mgonjwa wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin na tukauotesha juu yake mmea wa kabila ya mungunye wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun na tulimtuma kwa watu laki moja au zaidi faamanu famatta'nahum ila hin basi wakaamini na tukawastarehesha kwa muda فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون basi waulize ati Mola wako mlezi ndiye mwenye watoto wa kike na wao wanao watoto wa kiume أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون au tumewaumba malaika kuwa ni wanawake na wao wakashuhudia ألا ifkihim la qulun ati ni kwa uzushi wao ndio wanasema walada Allahu wa innahum lakathibun Mwenyezi Mungu amezaa ama hakika bila shaka hao ni waongo asfafa albanati ala albanin ati amekhiari watoto wa kike kuliko wanaume مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَنَ نِينِ مَنَ حُكُمُ فِي نِينِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ كُمْبُكِ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ أَوْ مَنَ يُهُوجَ إِلِيُوَازِ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ basi leteni kitabu chenu kama mnasema kweli وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون na wameweka mahusiano ya nasaba baina yake na majini na majini wamekwisha jua bila shaka kuwa wao watahudhurishwa سبحان الله عما يصفون subhanallah ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomsingizia إلا عباد الله المخلصين isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa فإنكم وما تعبدون basi hakika nyinyi namna waabudu ما أنتم عليه بفاتنين hamwezi kuwapoteza إلا من هو صال الجحيم isipokuwa yule atakayeingia motoni وما منا إلا له مقام معلوم na hapana katika sisi ila anapo mahali pake maalum وإنا لنحن الصافون na hakika bila shaka sisi ndiyo wajipangao safu وإنا لنحن المسبحون Na hakika sisi ndio wenye kusabih kutakasa. وإن كانوا ليقولون na walikuwapo waliokuwa wakisema law anna indana dhikran min alawwalin Tungelikuwa na ukumbusho kama wa watu wa zamani Lakunna ibadallahi almukhlasin Bila shaka tungelikuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wenye ikhlasi Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun lakini waliukataa basi watakuja jua ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين na bila shaka neno letu lilikwisha tangulia kwa waja wetu waliotumwa إنهم لهم المنصورون ya kuwa wao bila shaka ndio watakaonusuriwa wa inna jundana lahumul ghalibun na kwamba jeshi letu ndilo litakaloshinda fatawalla anhum hatta hin basi waachilie mbali kwa muda wa absirhum fasawfa yubsirun na watazame nao wataona أفبعذابنا يستعجلون je wanaihimiza adhabu yetu فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين basi itakaposhuka uwanjani kwao itakuwa asubuhi mbaya kwa walioonywa وتول عنهم حتى حين na waache kwa muda وأبصر فسوف يبصرون na tazama na wao wataona سبحان ربك رب العزة عما يصفون subhana rabbil izza ametakasika mola mlezi mwenye enzi na yale wanayomzulia وسلام على المرسلين na salamu juu ya mitume walhamdulillahi rabbil alamin na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote Allahu akbar Allahu akbar La Na hakika Yunus ni miongoni mwa watu mawafikishia ujumbe watu wetu. Alikuwa hama watu wake bila amri ya Mola wake mlezi, akaliendea jahazi ambalo lilokwisha sheheni pomoni. Akalipanda jahazi likapatikana na mambo ikawajibikia lazima mmoja katika abiria toswe kupunguza shehena yake. Kura ikamwangukia Yunusi akashindwa kwa kura. Akatoswa baharini kwa mujibu wa ada yao zama Samaki akammeza naye hakika listahiki lawama kwa kuikimbia kazi yake ya dawa yani wito kuwaitia watu wafuate haki na kuacha kuwasubiria wale waliokwenda kinyume naye. Na lau kuwa Yunus hakuwa katika wanaomtakasa Mwenyezi Mungu wanaodumu kumdhukuru, angelikufa ndani ya samaki wala asingelitoka humo mpaka siku kufufuliwa. Tukamtupa pahala patupu kwenye nchi pasipokuwa na miti wala majumba naye ni mgonjwa kwa aliyompata. Yaliyomtokea Sayyidina Yunus alayhi salam ni muujiza, lakini nayo si muhali kutokea mtu kumezwa na samaki na akabakia yuhai ndani yake kwa muda fulani. Mawili yaweza kuwa. Kwanza, ni kuwa huyo samaki ni namnasi ya kuwa na meno katika kabila la nyangumi wakubwa kabisa, kama nyangumi wanaonekana sana katika bahari ya kati Mediterranean. Urefu wake huweza kufikia mita ishirini. Alibaki Yunus katika mpandikizi wa kinywa chake huyo nyangumi mpaka alipomtema kwenye ufukwe mtupu kwani koo ya nyangumi ni nyembamba hawezi kupita mtu. Pili yaweza kuwa huyo samaki ni namnaya wenye meno pia kama nyangumi wa ambari na ambaye pia urefu wake hufikia mita ishirini. Hawa mara kadhaa wa kadhaa huonekana katika bahari ya kati Nyangumi hao yawezekana kwa kawaida kuwameza wanyama wakubwa wanaopita urefu wa mita tatu. Tukaotesha mmea wa kutambaa usiosimama juu ya kigogo, ukamfunika na kumkinga na madhara ya hali ya hewa. Hata alipopata nafuu kutokana na aliyomsibu, tukamtuma waende watu wengi. Wanasema waliowaona kuwa wanapata laki moja au zaidi. Wakauitikia wito wake nasi tukakunjulia neema zetu kwa muda maalumu. Ewe nabii, waulize watu wako, ati mwenyezi mungu wale kuumbana watoto wa kike kinyume na wao, na wao ndiyo wana watoto wanaume kinyume na yeye, ati tumewaumba malaika kuwa ni wanawake, na wao hao makafiri waliona kwa macho yao kumba kwao, na ndiyo wakasimulia walioyaona. Ewe mwenye kusikia yazingatie maneno yao, hakika wao kwa uongo wao wanasema, mwenyezi mungu wamezaa na hali yeye ametakasika na upungufu kama huo wa kuwa mzazi au kuzaliwa. Na hakika bila shaka hao ni waongo kwa usemi huo kwa ushahidi wa dalili nyingi za upweke wake. Ati yeye amejichagulia mwenyewe mabinti ambao kwa madai yenu ndiyo mnawachukia kuliko watoto wa kiume ambao mnawapenda na hali yeye ndiye mwenye kuomba wote watoto wa kike na wa kiume. Ni nini lokusibuni hata mkakata hukumu bila ushahidi? Vipi mnahukumu hivyo na hali ni upotovu ulio wazi? Je, mmesahau dalili za uweza wake na kutakasika kwake ndiyo msikumbuke mpaka mkaingia katika upotovu? Hebu nyinyi mnazo nguvu za ushahidi wa kubainisha, wa kuthibitisha hayo mnayodai. Basi leteni hoja zenu ikiwa mnazo hoja za katika kitabu cha mbinguni kama nyinyi ni wa kweli katika hayo myasemayo na mnayohukumia. Wakashikilia katika itikadi zao na wakazua baina Mwenyezi Mungu na majini ambao hawawaoni kuwa yapo mahusiano ya nasaba. Na bila shaka hao majini walikwisha jua kwa makafiri watahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu ili wapate malipo yao yasiyokimbilika. Mwenyezi Mungu mtukufu ametakasika na hizo sifa za kuemewa na za upungufu wanazomzulia kuwa nazo. Lakini waja wa mwenyezi mungu waliohitariwa, wakasafishwa, wana makosa ya huo uzushi wa makafiri. Enyi makafiri, hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala mwenyezi mungu, nyinyi kwa kuabudu kwenu badala yake yeye, hamtampoteza yeyote kwa upotovu wenu, isipokuwa yule ambaye tangu hapo mwenyezi mungu mtukufu anamjuani katika watu wa motoni, na huko ataingia. Na malaika kuwania kuwa wao ni waja wa Mwenyezi Mungu wakasema hapana yeyote katika sisi la na cheo chake maalum katika ujuzi na ibada na wala hakikiuki hicho. Na sisi tumejipanga safu wenyewe katika misimamo ya kutumikia daima. Na hakika sisi bila shaka yoyote ndio wenye kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila lisilokuwa na maelekeo naye katika kila hali na walikuwapo makafiri wa maka kabla ya kuteuliwa mtume sallallahu alaihi wasallama ambao wakisema lau kuwa sisi tungelikuwa na kitabu kama vitabu vya watu wa zamani yani kama Taurati na Injili na si bila shaka tungelikuwa waja wa Mwenyezi Mungu wenye kumsafia ibada yeye na kitabu kikawajia nao wakakikata basi watakujajua nini matokeo ya kukata kwao Ninaapa hukumu yetu kwa mitume tuliowatuma imekwisha tolewa mbele ya kwamba ushindi na matokeo mema ni ya wao dhidi ya makafiri. Na kwamba wafuasi wetu na wasaidizi wetu ndio pekee yao watakaowashinda waliokengeuka. Basi wachilie mbali nawe ngoja mpaka wakati ujao, kwani sisi tutakupa wewe matokeo mema na manusura na ushindi. Nawe watazame na uangalie vyema adhabu gani na mateso yatakayowapata kwa kwenda kinyume nawe na kukukadhibisha basi watakujaona kwa macho yao zitakavyoshindwa safu zao na wataona nusura Mwenyezi Mungu inavyowafikia waumini. Je, wamepoteza akili zao nini hata wakawa wanehimiza adhabu yetu? Basi adhabu hiyo itakapoteremka kwenye uwanja wao mpana itakuwa asubuhi ovu kweli hiyo kwa hao walioonywa na adhabu. Na waachilie mbali mpaka mambo yatakapoishia. Na yaangalie yatakayowafika wao na yatakayokufika wewe. Wao watakuja yaona hayo wanayohimiza Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe na aliyeziumba nguvu na ushindi ametakasika na huo uzushi wanaomuambatisha naye. Na salamu zishuke juu ya mitume wapenzi waliosafika. Na sifa njema ni za Mwenyezi Mungu peke yake, muumba viumbe vyote na mwenye kuangalia makhluku wote.